بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين برادة شيء سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Imam veliki čast لتشرس da pričam sa vama u jedna tema koji meni puno drago da pričam sa vama večeras oko toga. Večerasna tema oko velikan od vojni vođa Islama. A to je Musa ibn Nusair rahimahullah a to čovjek ima poznanstva koliko ima poznanstva smatra učinjači da je onaj Musa kao drugi insan nakon Khalid ibn Walid radijallahu anhu on je od tabiina kad kažemo riječi tabiina to su ljudi ko su vidjeli ashaba a nisu vidjeli poslanika sallallahu alaihi wa sallam Musa ibn Usaira rođan o godina 19. hijđerska. On je koji je osvojao Andalus, Španija i ostrva Sakalija. On je koji je bio razlog da pojača Islama u Sjever Afrika. Pa kad kažemo Sjever Afrika, to je sadašnje ime mi kažemo Tunis, Alđir i Maroko. Ali tada kada bio Musa, ni kažu Tunis, kažu Al-Qairawan. Hoće braća i sestara da zapamćuju e, datum i imena e, država, jer nama treba punu u toku naša predavanja. Tunis bio pod naziv Al-Qairawan. Ni bila Maroko. Kažu Tanja. A Tanja to je tačno u sjever Maroko. Kad vi razumijete karta, Sjever Afrika, Tunis, Alžir, Maroko, kad ideš ima sredu zemlje u mori, na sjever toga ima Španija. Musa ibn Usair veliki ima u istoriji Islama. Pogotovo kad spomenimo Španija ili Sjever Afrika, njegov ima, njegova ima povezan sa ta teritorija. Pa neka svaki od nas nek se pita sebi, tvoj ima povezan s čim? Kad čuviš neki ima jedan velikan kao Musa ibn Nusair, kad ne možeš da budiš kao njega, ne ponašamo kao on. A inša Allah mi biografija. Musa ibn Nusair, rahimahullah, bio, kako smo rekli, razlog pojačanja islama u Afrika, pa dolazi jedno pitanje. Poznatno u povijesti islama da koji bio razlog da ulazi u islam u Afrika, pogotovo u sjever Afrika, bio Uqba ibn Nasa radijallahu anhu. I kažemo, jeste tačno. A šta je uloga Musa tada? Kada Uqba ibn Nasa ulazi u sjever Afrika, on je pogrešio dva greška. Prva greška, on je bio njegov cilj samo da osvoje mjesto i kredi tako dalje, tako dalje, pa osvaja veliki teritorija, a on nema mogućnosti, nema toliko vojska da čuva mjesta koje on osvajao. Drugo, pogrešio isto velika greška, da, je in, da on je ne učio islama za narod kako treba. Pa puno ljudi nisu ulazili u islama, a koje ulazio, nije ulazio sa obuženjom. Pa odmah čim ulazi Okba Dinasa, gdje on nekoliko puta pokušao da osvaja ovo mjesto, pa on kreni od Kajravan, tu on sada, razumiješ sada, pa idi dali, dok ne stigni do Tanđa, iza njega kreni Rimljani, a bio sa Rimljani plemena od Berber. Zapamtite riječi Berber ili Emezir. Emezir tu je riječ mi koristim u tale, to su osnovi ljudi u Alžir i, i, i, i okolo toga, ko su stanovnici ovom mjestu, Emezir. To su snažni ljudi. Pa ti ljudi sa Rimljani, malo od njih ko su primili islam, ali čim kreni a, Ohbe Edinasa, od Tunis pa Ađir pa tako da iza njega krivi Rimljani i Berber pa vrati država za ljudi koji su bili u Rioj. Pa prema tome puno su ljudi se napustili islam i na kraju su ubili Okba ibn Nafa radi Allahu Musa ibn Sayyid je u razlog pojačanja islama u ovom mjestu, ali to je još kad završio naše priče. Musa ibn Sajr, kao što smo rekli, bio rožan u 19. mjestu 19. Eh, hijđarske godina u doba hilafat Umar ibn Khattaba radijallahu anhu. Rođan u Palestin u grad Al-Khadid. Njegova porodica nisu bili iz Palestina, njego oni su iz Iraka. Koja je njegova priča? Abu Bakr Siddiq radijallahu anhu poslao Halid ibn Walid da osvaja da osvoju Al-Iraq koji je u Irak tada Perzija u bitka na Ainu Tamr tamo u Irak Perzija imaju veliki tvrdova a oni su imali u ta tvrdova veliki blago to je blago ni zlato, ni dijamant, neću skuplji od toga. Imali su 40 momka, snažni, najinteligentni 40 momka koji su bili u ovom mjestu. U ovo vrijeme isto. Zavisite, braša, koliko ima pažnje Perzija prema omladija. Najpametniji omladine su bili u ovo tvrđava. A kad vidimo naša stanje sad, mi smo uzgubli naša mladina učupljina naša mladina sad ni u našim rukama Perzija, Perzija imali su u njeva tvrđava Aino Tamr 40 od najjunaki, junačni, najpametni omladina. Da kada ulazi u Halidin do ovo tvrđava, uzme ovo 40, 40 omladina i posluji do Abu Bakr radijallahu anhu u Medinu bio od tih 40 zapamtiti braća i sestra, bio Sirin. Sirin koji njegov sin Muhammad ibn Sirin koji bio poslije toga velikan za tumačenje snovi, poznat ovo ime. A bio od ovi 40 Nusair koji otac od ovaj naša a, priča, večerasna priča. A šta će raditi sa njim Abu Bakr? Abu Bakr je pametan čovjek, uđu ti ljudi i lijepo postup prema njima sa milost, i ljepota sa njima, pa su sve primili islama. A sve ti ljudi njehova djeca bili su o najbolji od tada ima. Zavijske braća. Nusair zadivljuje ličnost Halid bin Lorid. Operkus da Halid koji njega zarobio, ali Nusair je, pa, Nusair je pametan čovjek vidio kako Halid voli mi voža. Pa je li njega zavolio. I vidio njega lijepi primjer. Pa veselo poslije toga Abu Bakr dao da sa ženi Nusair od jedna od Medina od najbolje žena od Medina tada koji ima dobri osobina a bila stvarno prava mođahidka. Allah dao da poslije toga izašu Halid i Nevorid. O najpoznatna bitka, to je bitka na Jarmuk. I Allah dao da idi sa njim Nosair i njegova žena kao boraci da osvoje Šam protiv Rimljen. Bitka je bila puna žestoka. Nusair u to borba prati šta radi Halid. Oni se bori, a prati šta radi Halid i kako on vodi muslimani. Njegova žena isto se bori sa njenim. A uzila jedan stup od neki šator, krenila prema neki vojni krimljani, ubila njega, zarobila njega i ubila njega. Zamislite, braća, kakav žena. A ako tako žena i je tako njezin muž, kako će biti njegova djeca? Žena je nosavir bila da on Allah, da Allah njima kad podari sina da budi kao Hajd ibn Valid. Pa ja kažem za roditelj koji mi čuje sad. I šta bi hoćete od vaša djeca? I šta je vaša želja da budu u budućnost? Da budu bogataši? Da budu fudbaleri, Pjevači? I neki stvari koje ne trebate? Allah dao subhanahu wa ta'ala Nusair, njeden sin, zvao njega Musa. I kada naraz, da ima sedmu godina, njegov otac se uvijek spriča njega junaštva od Harida radi Allahu anhu. Naše djeca, draga braća i sestra, kao kada starije, kako ti oblik, oblikuješ, kako će biti ako Bog da? Od malena mora čuvamo naša generacija da vodi za sebi valija i za njegov umat. Nusajr odgajao njegov sin da vodi kao Halid ibn Valid. Dok je imao deset godina, tražio Musa od njegov babe da budi mođahid u vojska muslimana. Njegov baba je rekao, ti si još mlad sin. A rekao, hajde sa mnom na dvoboj sabljenu rekao mu otac, šta pričaš, kaže, hajmo, da vidiš. Pa odmah krenu babu protiv sina, kao hrvanija, tako, ali to je dvoboj. A pravo iznanadu otac, takav ovaj sin, stvarno, to je nešto izuzetno. Pa oni će biti voža, ako Bog da. Pa on je njemu rekao, ja tebi vidim kao Halid ibn Valid. E kada ču mladić, ova rečenica, počeo mačštirat kako oni će biti. Zapamtiti braća i sestara. Mnogo djeca. Zbog neke riječi Hamas da dadni roditelj njima on postao velikan ili jedan pravi vođa ili njihov učinjar ili pravi pisac ili pravi doktor ili, ili, ili pametan inženir. To se desilo sa mozom. A tu je bio generacija ta veljina. Pa gledaj ti, generacija ta je generacija PlayStation. Naša sadašnja djeca, da Allah nas uputi na pravi put. Allah poslije toga odredio ništo. Da Nusajr je njegova prdica, oni su bili u Palestini, u grada Al-Khalil, kako smo rekli namjesnik sam tada bio Muaja, Muawija ibn Ebi Sufjan, poslao za Nusajr, on naravno poznat Nusajr, poslao za njega da dođe u Damask. Kada stigao Nusajr kod Muawija u njegov dvorac, rekao mu Muawija, ja ću tebi postaviti da budiš voža za moj e, čuvari, posebni čuvari. Pa je rekao mu ja? Što sam, što sam ja? ali Moav je bio izuzetno mudar. On je hoće da pokađi stanovnici Šamku se viri tada a, novi muslimani, da on nema rasizam. Da bio cilj Moavija da njima pokaži da može neko ko bio zarobljenik da budi vođa za moje čuvari. Ne mora biti od stari muslimana. Ne mora biti neki arab poznat da učimo mi, da učimo mi od ovog događaja da mi imamo rasizam. Da može neki koji mi smatramo da si jak, da budi bolji od njegu, mnogi od nas. Da može Boga mi neki cigan, kako mi kažem cigo, da budi neki velikan, jer to je Allahov dar koji dadne koga on hoće i kad on hoće. Prijevatio uh, obaveza Nusajir, prošlo dosta vremena, sa Muavijom radi, ali djeta ne prati Muavija. Musa. Musa je ustavio da prati šta radi Halid još uvijek, jer to je njegov uzor. On neće da budi politički vođa, hoće da budi vojni vođa. Hoće da se bori na lavom putu. Isto toga učio Nosajir za Musa, slušaj sini, ti se boriš na lavom putu, Hoće li biti vođa, hoće li biti vojnik, mora da dadniđe sve za Allaha. Ja nismo Allah robovi, robovi, a sve naša djela ne radimo za Allah subhanahu wa ta'ala, a čekamo nagrada ne u dunjalog, čekamo na ahira. Pogotovo što se desilo za Halid, poznatan dogožaj, da Umar radi Allah je skinio Halid u toku velike pobjeda u šramu. Je posto Halid od ve, vože za sve muslimani tamo obični vojnik. A operko s tuma Halid radio u, u vojska kao normalni insan. Čak radio više od toga. Pa kad su njega pitali, ti radiš sad više od kad si bio komandant. Kaži, ja osvajam šan za Allaha, ni za Omar ibn Khattab. Zapamtiti brakša i sestra ova rečnica. Ljudi koji radi za Allaha, ime riječ na arabski jezik pod naziv Al-Ihtisab. Zapamtite ovo riječ. Al-Ihtisab. Čovjek koji radi sa Allaha sa iskrenost i čeka nagrada tamo jer on vjeruje gajb. Vjeruje da ima dan koji će biti sve nagrada. Pa on njemu sve jedno. Hoće biti vođa, će biti obični vojnik, ja prihvatam nik samo da radim za Allah subhanahu wa ta'ala. Traži Muawija od Nusajr da se sprema. A, desalo ništo, zaboravi da vam kažem, da počela borba koji bila između Muavija i Ali ibn Abi Talib, poznatna isto pitna Pa tražio Muavija od Nusajir da se priprema da se bori sa vojskom protiv Ali. Pa Nusajir je rekao, neću. Rekao Muavija, kaže, neću. A ti si meni komandante za sve moji čuvari, to je dvoj zahvalnosti prema meni, rekao Nusajir, ja zaista zahvaljujem ko ima blagodat, velike blagodat na meni. Pa rekao, ko je? Kaži, to je Allah subhanahu wa ta'ala. A ja sam obećao Allah subhanahu wa ta'ala da budem zahvalan prema njemu, zato je on meni uputio za islam. Ja sam obećao Allah subhanahu wa ta'ala da neće se boriti i neće da radim ništa osim za koristi islama i muslimana i neće ja se boriti protiv Alije. Drago moje, moje braća i sestara, pogledajte kako stav Musa, rahimahullah, Ja hoću da mi uči da kaži ti neću kad treba. Ima neki ljudi u destida, neće da kaži neću. Možda napusti zv... njegova vjera zbog stida. Ima neki ljudi koji je dao svoj život samo zbog neke dunjaličke stevari, a on izgubi njegov ahirat. Ili dao sve zbog neke strase ili neke položaje. Nusajir, rahimahullah, rekao neću, jer on zna posljedice toga. A vidi šta je bilo iznajačenje. Muavija, kada je vidio kakav taj insan i kako čovjek koji za princip, čovjek koji je princip u njegov život i iskreni, rekao, ja ću tebi učvrstiti od tvoj položaj. Čuvaj tvoj položaj, ti će biti uvijek moj komandant za sve čuvanje. Za, zamislite praća, i šta je posljedica i hlas? U dunjaru, koji u dunjaru, a šta će biti za ahirat? A o hadisu, koji radi u neštu, ima Allaha, da bude Allah zadovoljan, operkos da ljudi mrži, Allah će, da, Allah će njega biti zadovoljan, a da će da ljudi njega isto biti zadovoljni njemu. Zapamtite ovo pravilo. Da ti radiš samo da budi Allah zadovoljan bez obzira ljudi hoće biti zadovoljni ili ne. A to je zakon o kosmosu. Kao sunca i mjesec i dan i noć. Samo traži Allah zadovoljstva i modi se bojiš. Znaj da, da, da, da neće riječi istina smaj tvoj ni život ni dvojna fakat. To je sve određen, draga braća i sestra. Prošle godinama, vrijeme, umru Nusair i narasti Musa. Pa što on hoće da budi, hoće da budi Božan musliman, kao Halid ibn Varin. Kada imao 20 godina, oni bijao sa vojska musliman protiv Rimljani. Pravi mođajan, ali obični mođajan. Umro Ali ibn Abi Talib, pa preuzeo vlast Hila Muavija ibn Arfijan, a bio on tada problema velika. Bio puno napad od strani Rimljani protiv muslimana preko mori. Jer musliman, Arab, nazneo se bori o mori. Samo znaju pustinja se borba. Muslimani nemaju flota. Razumijeći, veliki strah kad bude neki napad od strana mori. Pa odlučio Muavija da napravi veliki flot. Četiri mjesec rad dan i noć na Luka, Libanon i Šan i poslo da, da, da napravi brodovi i hoći da pravi trening obuka da ljudi uči kako borba u mori pa napravio nešto kao ratnu mornaricu kao fakultet za ratnu mornaricu a svakako koji neće nijedan ulazi u njoj, jer oni se boju od mori. Ali bijao prvi na čelu koji hoće da ulazi koji Musa ibn Nusaj. Zapamtiti naša vraća koji sad kao omladina. Uči koliko možeš. Uči koliko možeš i ostavi u sebi namira ja će kad imat prilika pomognuti islama i muslimana. Ali preko učenja braća, Ne preko samo samo riječi, Ja sam sablja Sarajevo ja sam sablija sandrak, ja sam sablija budaleština. Ne, mi nećemo riječi, mi hoćemo dijela. Dijela da ti učiš sve šta moriš. Hoćeš učiš kompjuter, hoćeš da idiš u neki vojni, ne znam, fakultet, hoćeš učiš sve, ali imaš nijet da kad budi dan da pomogniš islama i muslimana. Musa ibn Sahir da ulazi u ovu fakultet i kako je učio dan i noć, i Allah dao da bujao da, buje, da, da bijao je prvak najbolji džak i kada je ču kada je završio kada je ču Muavija za njega odmah zvao njega on je ču da sin od Nusajre koji je u glavni za njega komandant za njegova čuvari najbolji za, za, za ovog fakulteta pa zvao njega ti, ti, ti ćeš biti voža za flota muslimana. I on je tada imao 25 godina. Krenuo prvi flota, prva flota muslimanska da se bori da osvaje šta je Sakalija. Ostavio Sakalija. I uzbiju Nusa, uh, Musa da osvaje ovo. Ostavio i piju, bio u punu dragu Muavija. I Allah dao poslije toga subhanahu wa ta'ala da je priselio Muavija radijallahu anhu i je pružao vlast posle toga njegov sin Jezid i počeo sukup iznad jezid i Husayn. Bio je jedan period pa su priselili oba dva. I još uvijek Musa voža i za flota muslimana. I počeo posle toga sukup koji će biti halifa za musliman. Bio sukup iznad Abdullah ibn Zubayr u Hijazu, u Sudijska Arabija. I protiv Marwan ibn Hakam u Šamu je bio dosta borba i sukup, šta je znam, pa podijeli su ljudi. Veliki ljudi sa Musom, e, e, veliki ljudi sa Abdullah ibn Zubayr i drugi sa Marwanom. Gdje je bio Musa? Musa je bio sa Abdullah ibn Zubayr. Pa Allah dao subhanahu wa ta'ala da pobjedio je Marwan. I naravno, šta će biti posle toga, mora da riješi za sve ko se bili protiv njega. A od ti ljudi koji bi njegov komandant za flota, koji je Abdullah ibn Zubair prizvelik, ovaj Musa ibn Nusayr, koji je bio komandant za flota, pa mora da riječi sa njim, mora da njega ubi. Pa su pravi potjernica, nađiti njega, ubiti njega. Pa šta će raditi Musa tada? Tražio koji će učiniti za uzimanje za njega. Koji je, koji je, koji je? Pa oni zna brat od Marwan. Zna, razumijeti, pa njegov brat Abdul Aziz poslije Abdelaziz, to je Abdelaziz koji je kod njegov sin poslije toga Omar ibn Abdelaziz. Išao kod Abdelaziz i rekao njemu, štiti mi od tvoj otac zvijeti, ovaj Marlon, to je njegov sin Abdelaziz, razumijete? Pa on išao kod Abdelaziz, njegov sin, i rekao, traži zaštita od njega, rekao, pomozi mi, tvoj baba hoće da ljubi. Čini za mili za uzimanje. Rekao Abdelaziz, Allah nije će učiniti za tebi. a operkus da je Musa bio protiv njegov baba, hoće da ubi njegov baba, međutim, subhanallah, Allah dao da on je stoji ovo položaj koji možda ćemo vidjeti posle toga, da to je velika dobra djela za njega, da možda zbog toga Allah dao da on je njemu podario Omar ibn Abdelaziz, peti halifa. Allah kaže subhanahu wa ta'ala, في سورة النساء وآية 85 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها u prevod značenja onaj ko budi dobro zalagao bit će i njemu udiju nagradu razumete braća i sestra pa možda zbog toga Allah podario Abdul Aziz taj Omar ibn Abdul Aziz peti halifa I Allah, kada je rekao ovaj ajat, nije rekao da će biti nagrada u ahirat. Nije tu će biti, inša Allah, u dunjaru i ahirat. Pa hoću da kažem, braća i sestra, učiniti za uzimanje u vaša praksa. Kad nađeš dvojica ko su posvađali, imaju posvađa, umiriti među njima. Ili neki ima sa njegova žena balaj i hoće da razvadi brak, brak sa ženom, otiži i reći, ajdi, vrati dvoje žena, to je velike nagrada draga Bož. Ili neki dva porodica, ili neki posla, istra, neki čovjek. Pokušaj da vrati taj čovjek, jer to je njegova, njegov život, zbog njegova djeca, razumijete, vraća i sosta. Ovi ću Abdelaziz ibn Marwan, sa Musa ibn Usair, i ulazio kod njegov otac Marwan. Pa rekao njemu, Marwan rekao njegov sin, došao ti sa njim, kad ja sam došao sa Musom da njega štitim odsudani. Rekao je Marwan, kako ti štitiš taj, a oni bio, oni se borili protiv tvoj otac. Kaži, otac, to je bila fitna. A bio dosta razmojelađenija. A hoće njega ubiti zbog neki princip, biti je to lijepa riječ. A on je ni bio ni izdajica, ni neprijatelj. A neće zaboraviti da je on bio junak koji vodio naša flota protiv Rimljani u Sakalijanu pa i pusti njega zbog mene. A ja sam došao da učinim za njega. Pa rekao Marlan, ja ću njega oprostiti. Ali imam čart, imam uvijek da ne smije da noci urožuje više. Neće biti komandant više. Tu subhanallah. A Musa hoće da budi kao Khalid ibn Walid. Ali Marlan tako je rekao i mora da odi kod meni i baci njegova urožaja to je najteži trenutak kod Musa i Musa. A stvarno, ali to je pitanje život. Stvarno je došao bacen njegov sablja. I tada bio Abdelaziz namistnik na Egipat. Pa je rekao za njegov otac, dobro, on će dozvoliti da pustiti, da vodi sa mnom, da vodi administracija sa mnom, da vodi mu stanja u Egipat i u Kajravan, odnosno Tunus i u mjestu gdje je Libija, kažemo sad Libija pa prihvatio Marwan. Otišu Musa da žive u Egipat. I počeo njegova posla sa Abdelaziz i Allah dao da počeo prati šta ima u Libija. Znati karta. Kad ideš tako kod Egipat, pa ideš na lijevo strana Libija, Tunis, Alžir, Maroko. To je imena sad. Mi kažemo Tunis al qairawan i tako, tamo al-Nagreb, je ovaj Maroko, Tanger je počeo pratiti stranija o toku njegov posao to je Musa ibn Nusajr. I bio od tada 5 godina tako radi da prati stanja tamo. Umru Marwan ibn, ibn Hakam i koji će biti posle toga halifa, njegov stari sin Abdul Malik, to je brat Abdul Aziz. Razumijete, Abdul Malik ibn Marwan. A to je Abdul Malik ima dosta aferima sa Abdul Aziz pa on je zna da Musa drag za Abdelaziz. Pa čim on dobio halafa, postup za Abdelaziz, pošalim mi Musa mora da ide odmah do Irak, da budi pomoćnik za naš treći brat Bišr. Bišr sada bio mlad, Bišr, razumijeti, i slab. A ljudi koji radili sa njim, lopovi, razumijeti, oni ima toliko slabost, pa ljudi oko njega kradi njega. Pa puno bila kražak. Pa kad su otkrili kraža, koga su optužili od su Musa ibn Nusayr, rahimahullah. To je podvara velika. I odmah vijest je krenula, kod, krenula sa vijest kod Abdul Malik, halifa. Pa su rekli ima jedan Musa ibn Nusair i kradao toliko imeta kod nas. Odmah poslo koga njegov najžestoki čovjek ovog vremena Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Sahafi. Vi znate koji je Al-Hajjaj koji bio veliki zalim. Da njega uzmi i ustavi u zagvor. Čim čuo Musa ovaj da će biti bačan u zagvor, šta će biti dalje Allah Anam, odmah pobjegao i otišao kod koga? Kod njegov najbliži prijatelj Abdul Aziz. Njemu treba još jedna zauzimanje. Rekao Abdul Aziz, pomozi mi dvoj brat hoće da mi li zatvori, a ja sam nevin. A ja imam sve dokumentacije da sam nevin. Pa Abdul Aziz imao dosta problema sa njegov brat. A šta će raditi? A još nešto, Abdul Aziz je u Egipat, a njegov brat u Šam tamo tu dugu. Ali Abdul Aziz pravi insan. Pa on je prihvatio. Ali odma provjerio je li ovo istina ili ne, jel Musa i Musa je nevin ili ne, jesam sam varno njega, kaži, Boga mi idem s tobom do moj brat. Pa kada ulazi kod Abdul Melik, njegov brat, kaži, ti došu da učiniš za uzimanja za lopov, za nije kraljivac, kaže Abdul Aziz, nije Allah, ali. on im nije lopov, a ja imam sve argumenti. Pa kaži, što je on pogledao? Kaži, od straha od hađaža, ti znaš ko je hađaža. Pa je rekao Abdelmajk, dobro, mora da plati sve para koje oni ko smo zgubili. Koliko? 100.000 dinara. Kad gažimo dinar, braća i sestra, to je zlatni dinar. To je ogromna para. A kad plati, ja ću njega pustiti. Ili će bacati u zatvor. Rekao Abdelaziz, platit će mu čar, on će platiti. Pa je rekao Musa, odakle ja nemam? Rekao Abdelaziz, ne, imaš. Odišao Abdelaziz, ima on jednak zemlja i da prodao je dao para za Musa i rekao plati sve. Jer, jer vi sad razumijete što si što je postao Omar Abdelaziz takav jer je njegov babo tako draga braća i sestra. Njegov baba koliko ima plementost koliko ima lijeta svojstva pa Allah njemu podario Omar od Abdelaziz. Allah mi draga braća ako vi hoćete da budete da budi vaša djeca velikani i hrili boditi prema njima kao jedan lijepi primjer, lijepo uzor. Zatim rekao Abdelaziz za njegov brat, kada je zavrčio, kada je plakio sve, kaže, hoće pustiti njega za meni, da budi sa mnom, Musa ibn Sajr, da budi voža, gdje smo imamo vojska u Afrika, kad kažemo Afrika, koliko Tunos kaže Abdelaziz, Sjever Afrika, mi imamo dosta problema sa Rimljani i Berber, a e šta ćemo? Kaže, šta imaš ti briga i šteta? Ako ima pobjeda, pobjeda za nas. Ako zgubimo na njega, ti će liječiti sa njim. Pa privatio Abdul Malik ibn Marwan. Odmah krenuo Musa, poljubio čelo od Abdelaziz, rekao mi, ti se učinio za mili dva puta za uzimanje. Allaha mi, Allah će ti mi nagraditi za to, dragi Abdelaziz. A stvarno Allah njemu dao nagrada. Dao njemu da Omar ibn Abdelaziz da, da bude njegov sin i usvajanja Andaluzi. I Allah dao nakon toliko godina Musa opet oblačio uniform za vojska. Nakon koliko godina, pun godina. Vidite Allahom milosti, draga braća sestra, je počeo razmisliti sad Musa da u stvari želja njegov da vodi kao Halid ibn Warid. Halid Warid ako osvajio al Irak i Šan, rekao Musa, a ja ću inša Allah osvajat Andaluzija, Španija. Bići Islam ako Bog da u Evropa. To je bio godina 85. hijđerska. Da znati nešto oko Andaluzije, tada Španija, Španija i Portugal. To je Andaluzija. A to je kapija za Evropa. E, tada bio stadija, stanja u Španija puno ljudi, ni pismanost, ni znanja, nazadovanja dosta. Tako je rekao njihov pisac Evropa, francuski pisac Rino, e, koji vodi Andaluz tada, Andaluzija, Španija, jedan vladar, veliki zalim, njegov, njegova ima Rodriko. Kod Arab ne kažemo Lodrik. On je bio veliki zalim prema njegov narod. Musa ibn Nusair imao veliki želja. Ima veliki ambicija. Ne samo misli za Španije. On hoće da ide od Španija do Konstantinopolis. Zamislite, braća. I a oni imaju cilj da idi od Španija, pa Francuska, Italija, Belgija, e, Grčka, do Konstantinopolis. Znači, idi cijela Evropa, od zapad do istoka. Ta ideja je bila kod Osman ibn Ahtan, gdje je lahno prije, ali nije uspio. A on je rekao, bit će oslanjenja za Konstantinopolis od zapadnih strana, jer teško od istočnih strana i da uspiju Musa ibn Usair da usvaja njegov da, da, da stvari njegov e, cilj bi imao, imao on dosta problema prva problema je bio kako da idu do, do Španije razumijeti kako prvi korak mora da pojača islam u sjever Afrika jer to je prvi put prema Španija pa oni je uzio pouka šta se desilo sa Rohba ibn Nasa radi Allahu anhu kada on tri, kada ulazi za osvajanje Sjever Afrika, on pusti njegova leđa prazan. Pa čim on kreni od Tunis, Alđir, tako da iza njega kreni Rimljan i Berbar, pa vrati sve zemlje koje on uzu, razumijete, i ljudi napusti islam. Pa oni mislju da ne treba da osvajamo komplet mjesto odjednom. Treba raskomadamo komplet teritorija, komada, pa drugi, pa treći, tako da. Pa počeo od Kajravan, od Tunis, pa kada krije da osvoju jedan mjesto, odmah napravi kola i ostavi velike snaga tamo. Pa idi dalje, razumijeti, do sljedećeg mjesto, do treći, bije vidjeti braće cesta. Okba bi naše bije u tri mjesec od, kaj, od, od Tunis do Maroko, a Musa ibn Sajr uzio sedam godina. Sedam godina od ovog mjesta dok je završio, razumijete braća. Oni je polako, kaže šta mi imamo, razumijeti njegov cilj, čim on završi neke komada, stavi veliki vojska da čuva mjesto, a idi dalje. Sljedeći korak, da vidi barbar koji su primili islam, kaže na znači, cilj da učim za ti ljudi islama. Razumijeti, pa odmah poslije za halifa tada pošali mi sto učenjaci. Pa oni odmah poslije njega učenjaci od Tabeina i drugi, od Iraka, od Egipa, od Čama, razumijeti, sve su krenuli da uči za barbar. Zamisli ti kad učiš sad je islama od tabeina. Pa oni u poslu sto učinjaci za barbar da uči njima. Arabijski jezik, to se ljudi nije, ne pričaju arabijski jezik. Uči njima islam, uči njima Koran da, da, da, uči Koran na pamet, razumijete? A među berber, koji je bio među berber, ili mi kažemo Enazir, bio jedan momak pravi, njegova ima koji mora zapamtiti mu Tariq ibn Zijad. Zamislite braća draga. Toliko bio inteligentan, koliko bio junak, toliko bio ličnost, ima karizima, mi kažemo. Čovjek ima veliki ličnost. Pa njemu drago puno Musa ibn Usaid kad njega vidio, je rekao to će biti naš čovjek. I sedam godina pojača islamu Afrika, dok je stvarno bio jaki muslimani od sjever Afrika i sve rimljani izašli od ovog mjesta. Druga problema, kako da dobijem izon od halifa, od Abdul Malik, jer ne može da kreni kao velika bitka protiv o, o Španija bez dozvora. Pa poslu za njegov druga jest. Šta ti misliš da hoće da, da, da krene e, o, o, o, o, tamo u Španija, kad je sačekao, do, to je veliki zarobaj. Mora da pitamo naš halifa. Pa poslu za njega, za halifa, za šta je hoće Musa ibn Usaid. Kaže dobro, počali mi šta njegova potreba. A to je nešto jest čudno, to je nije na kraj pamet, ali što on misli za to? Ja poznat Musa da to je veliki pamet. Rekao, nama treba velike vojska, nama treba prod, bro, prodovi, e, nama treba dosta oružje, dosta stvari. Abdul Malik posao za njega, ne, ne, ne, ne, ne. Riješi svoje probleme, a ako uspiješ da osvojiš, neko svojiš razumjeti. Abdul Malik hoće da riješi sa njim u Musa ibn Sar, ibn Sar je bitno samo da je on dobio dozvolu. Treća problema, da je problema da je bio između sjever Afrika i Andaluzija o najmanim mjestu 13 kilo mita. A to je nešto pod naziv Gebril Tarov Morilos tu je nadih Džabar Tarek. Tu je dodan danas sa ima ovaj Tarek ibn Zijad, a, po njegova ima. Tu je 13 kilo metara. I muslimani njima treba, kad prije preko mori, velika flota. Pa ustavio Musa tri godina rok da sprema za to. Oni gradio, napravio tri luka. Jedna u Kajravan, Tunis, i druga na Alđir, i treća u Tanđan također počeli da gradi brodovi. I neće zaboraviti da je on bio najodličniji džaka, to je Musa ibn Usairi, ovaj fakultet, kako smo rekli prije. I oni su dan i noć radi zbog tajcije. Draga braća i sestara, velike razlika je između ljudi koji živu samo da idu i piju, a neki koji stvarno ime veliki cijer hoće da ostvari. Veliki cilj za islama i muslimana. Ako uspiju da izvrši, ima velike nagrada. Ako nije uspiju, ima opet nagrada. Jedan djeta od malina, od malina njegov roditelj odgali njega da budi kao Haldir ibn Valid. A Ober Hustume, ovo posto što je radio kroz tri godina, pravio luke, luka, pravio e, brodovi, šta ja znam, ali još uvijek broj brodovi mal, mal broj, nije dovoljno. Četvrti problema, nema on toliko vojska. Kad on hoće sad da krene prema Andalozija, znati šta je. Njemu treba velike vojska koji će čuvat Sjever Afrika. I njemu treba velike vojska koji će napadnit Španija tamo. I šta će on radit? Musa ibn Sajr koliko godina vidjeti koliko o, o, o, ovo mjesto, dan i noć radi da odgraje Barbar i Amazir i ovi ljudi ne mora biti Arab o vojska. I što ne budi vojska od Berber? Dakle, zamislite ovaj, ova ideja. Ma jest, ma to je nije ova, nije ova teritorija. Oni znaju dobro. Drugo, oni su primili islam i to, je, i to, je su, to su ljudi, prirodni su jaki, razumijeti. Pa, što ne budi vojska od nje? Još nešto. Ako vojska od Berber, treba biti nije voža od njih. Pa ne mora biti ja da budem voža. Razumijete? I e šta će on raditi? Nih bude Tarih ibn Zijad. I on je odmah razmišljao šta se desilo sa Halid ibn Lorid. Kada je rekao, ja osvajam šan za Allah, ni za Omar ibn Khattab. Pa prema tome, on je rekao, to je sve za Allah. Pa zvao Tarih ibn Zijad, rekao njemu, ti ćeš biti komandant, a ja ću biti tvoj pomoćnik. Što je tu? Jest, ne mora. Vidi ihlas, vidi iskrenost Musa ibn Sahir. On samo gleda koristi islama i musliman. A on zna da će u, biti upisan u istoriji islama, da će biti ima Tarih ibn Zijad i drugi. Neće biti njegov ima, nebitno. Bitno da ima korist i pobjeda za islama i musliman. Pa, kroz koliko godina oni su učili islam sa barbar i počeli učit za njih kako da budu pravi vojska. A oni su bili, nisu bili puno godina u islama, godina dva, tri, ali sa odgoj, iskrenost, sabor, ulazio iman u njegov srca, u srca, u duboku srca. Razumijete? Bio dosta e, mjesto koji nije još odvorio e, Musa, rahimahullah. Dosta ostvarvalo. Pa šta će raditi, tu će biti u leđa e, e musliman kada kreni Andalazija. Bija ostrva Majorka, koji sad ide Arab, bogatač, da idu na pilađima tamo i ne znaju koji osvoje ovoj e, Majorka. A to je bio musliman, stari hajili musliman. A bio isto ostrvo Bilijari. To je bio u, u istočni strana od Andalazije. Oni su isto uspili da, da osvojaju šeste problema koje je bila. On ne zna. On ne zna šta ima u, u, u teritoriji Andaluze. Jer ima brdu, ima, jer nije isti kao kod Arap, pa razumijete. To i brdama, i, i rijeka, i šuma, ne zna ništa oko toga. Subhanallah, ništa. Težak, to je težak zadatak. Ali Allah subhanahu ta'ala dao da nešto koji nije bio na kraju pamet. Da mi učimo, da kad bude čovjek iskren i učini njegov trud, odmah dolazi uspija i dobije pomoć od Allah subhanahu wa ta'ala. Bez neki trud od muslimana došli jedan koji je bio na vlast sakta. Sakta to je luka na ostrva koji je odmah kraj Andaluzije. Došu od Tanja, Tanja to je u Maroku, kod Tarik ibn Zijad je rekao ja sam došao da dogovaram sa vama. Ima on jedna ponuda. Pa dao ta ponuda za Tarif ibn Zijad i e, rekao je i krenu Tarif odmah sa ponudom kod Musa u Kajravan, Tunis, da dogovara sa Musom oko ovog ponuda. I šta ima ovog ponuda, draga braćice? Nemojte spavati braća. Prvo, oni će predat njegova luka sapta. Ovaj, Jolija ili Jolija to bi bio položaj puno važan za, za muslimen, tu bio ne obilježa kad kreni prema Andalazije. Drugo, oni će znanje e, e brodovi koji on ima za muslimana, za para. E, to je veliki haja, jer oni njima fali dosta brodovi. Tri, oni će upisat tačno kako, će, kako izgred Andalozija razumjeti, kako oni žive u njoj da, da, da brdo tako, da šuma tako, da, da rijeka tako, razumjeti i nima ne treba zvigači. Šta još? Što je tako radio Žolija ili Jolija, razumjeti On ne zna da će biti da je musliman sprema iz Andaloze. Pa on hoće da ima on nešto, jer on ne zna da će biti veliki pobjede za nije. On vidi kako vidiš strašnije, razumjeti Pa on hoće za sebe nešto. A šta ti hoćeš? Jolija ili Jolija kaži, ja hoći, i što on ima vlasnik, sta, bivši vladar u, Andal u Andaluzija, ima on tri hiljada sela. Razumijete? Pa kad imeti osvajanje, da mi je dadni ti tri hiljada sela. Pa Musa je kari prihvatli su. Zašto? Jer on, on, jer on ima najstrategijski mjesto sapta ovaj. To i njima treba puno, puno kada kreni prima Andaluzije. To je prvo. Drugo, šta je ovo zemlja prima kad vidiš Andaluzija samo 600.000 kilo kvadrat. Razumijete, braće? A pa to je nešto sitni puno prema tome, razumijete? A stvarno predo ovaj Đolija, ovaj Luka Sakta, je dao njima sve treba od brodovi i opisao njima Andaluzija tačno kako izgled, a naravno usta neće njemu dovoljno njegov, da njegov govor, odmah ili primi jedan batalion. Ko će voditi ovu batalion jedan, to Raif ibn Malik. Njegov zadatak iz Viđanja da gledaju što ima u jug Andaluzije. To Raif ibn Malik, zapamtite ovo riječ, jer je Allah dao da oskrva tamo do dan danas pod naziv Tarif. Aj vidite, vraća naša stari didovi do dan danas njegova imena tamo. Odmah su tamo, vratili su kod Musi sa sve habari i za sve informacije. Pripremi Musa ibn Usair 7000 borac na čelu Tarih ibn Zijad. I kad bude kraj dani u Ramazanu, 92. hidreski, krela vojska muslimani da ulazi u zemlja Španija. Da sretni sa Allahov neprijatelj tamo španijski vojska, Ludrik bio na čelu sa 100.000 borac. Zamislite braća, 7 milijarda protiv, protiv sto hiljada. Tark i Zed osjeti da je treba podrečka. Pa poslu za Musa pošari mi poš. Odmah poslu za njega Musa još pet hiljada. Znači 12 hiljada muslimana protiv sto hiljada kafir. Nakon borba koji je bila osam dana, prošlo Ramazan i Korbanijski bajeram koliko dana i dobili su maša Allah veliki pobjeda protiv ovaj, snaga Andalozije. Pobjegao njihov vladar, njihov vođa u Zriku, ulazio Tarih ibn Zijad u zemlji Atamu, ulazio Kortoba iz Trđa, Kelajtela, i osvajao godina i pu borba dok su uspili da osvajaju, osvojuju pola od Andaluzije. Krenu mu sa još, sa još veliki broj vojska, pomogli su Tarih ibn Zijad, na godina 95 uspili su da osvoju komplet teritorija Andaluzija, subhanallah, I tada Musa ibn Nusair ima 76 godina draga braća. 76 godina draga braća vođa muslimani. Kremlji musliman poslije toga nakon ovog svajanja nima nedovoljno kreli prema Francuska. U jug Francuska kreli su pa rastavljali dok su stigli do 120 km daleko od Paris. A vi znate da Paris u sjever Francuska bila u Andaluzija u rukama musliman, zamislite braća, osam vijeka. Kada dan, kada odlučio Musa ibn Nusaja u, u 92. hijđarska godina, do 897. hijđarske godina. Bio Musa ibn Nusaja njegov cilj da idu u Konstantinopolis, kako smo rekli. Allah dao da priselio Abdul Malik ibn Marwan, a i još poslije toga El Walid ibn Abdul Malik, oni se boje od kada je čuo koliko ima pobjeda za musliman, pogotovo Musa ibn Usair, ima okolo njega nevalja ljudi, krevi su kod Walid, kažu, dobro pazi, vidi poznanstvo od Musa, to je nešto strašno, njegova snaga, to će praviti velike problema i velike smeta. Odna Odmah Halifa Walid ibn Abdul Malik skinio Musa ibn Usair od, od vodstva, razumijete? Zvao njega odmah da vrati. Musa bin Abdelmelik mora da posluša prema njegov khalifa, ali prije da kreni, prije da kreni prema njemu, u Šam tamo odmah ostavio pojača a, vojska, razumijeti da ne bude neki a, e, problema i smutnja, pa pojačao Tarih ibn Zajajat na čelu vojska, a ostavio njegov sin, koji je njegov sin Musa i Sajir, oni nudi njegov sin Abdul Aziz na ima njegov najbolji prijatelj. Zanisiti, draga braća i sestra, njegov odanost, jer je to i koji čini za njega dva za uzimanje, kako smo rekli. Pa on stavio njegov sin da nastavi osvajanja e, zemlja, kako smo rekli. Vratio Musar na osvajanje, a nakon toga mjesec, mjesec dana priselio njegov sin Musa kao šehid, rahimahullah. Kao Allah subhanahu wa ta'ala hoće da očini nagrada za Musa da budi jedan komad od njega zakopan u Andaluzija tamo. Nakon koliko vrna, malo vremena oči Musa, rahimahullah, il, do, do, do hađa, do obavlje hađa, i, i kada bio na zadnji obred hađa, tawaf al-ifada, prisedio, kada htio da izađe iz znaka, on će zakopli njega u dačinu kod ulaz Meka. Subhanallah. Palestinac u Palestina, išao u Iraku, pa Egipat, pa do Sjever Afrika, pa Španija, a na kraju zakopan u Mekka. Allah mi ga smiruje. Veliki insan i veliki tabi'in koji mora da učimo njegov biografija, a ima dosta kod musliman, dosta simboli, dosta primjeri, primjeri koji mora da učimo. A šta učimo od naši večerasna priče? Prvo, šafaat za uzimanje. Koliko naš mogućnost, kad nađeš nešto da može da učiniš za tvoj brat kao za uzimanje, da vratiš njega u poslu, da vratiš njega kod babi, da vratiš žena kod muža, da pomiriš mađu e, dva e, porodica, šta je znam, to je veliki sa ovog, i dunjarok i ahira. Drugu, da učini, da stvariš od dvoje djeca junaki, da budi prava generacija za budućnost islama i muslimana. Tri, da ostaviš kod sebi veliki cilj od tvoj života, da učiniš tvoj trud da ostvariš u budućnost inša Allah četiri iskrenost zaista tako je rekao Harid ja osvajam šan za Allah a rekao Musa osvajam Endalus za Allah ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da budi ovo govor dokaz za nas nije protiv nas i molim Allah oprosti nama i vama i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh